بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية رحمه الله قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء او يظن احدنا ظن سوء افتاد پنجمین باب از باب صحيح هذا مفرد باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن ختم در اصل در پوشه در پوش بطری ظرف بهش میگن خط اینجا منظور از خط پنهان کردنه یه چیزی رو از خدمتگزاران پنهان بکنی به خاطر اینکه نه یا کم و کاسی توش پیش نیاد تا اینکه تو دوچار بدبینی منها نشی سوء زن منها نشی بعد این اثر رو میاره از ابو العالیه میگه کنا نعمرو یعنی صحابه بهمون دستور میدادن طبق اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدن کنا نؤمر ان نختم علی الخادم کنا نؤمر یعنی ما امن میشدیم دستور داده میشدیم که پنهان بکنیم اموالمون و پولهامون رو از خدمتکارامون و نکیل و نعدها و اون چیزی که کیل میشه و اون چیزی که شمارش میشه بشموریم کیلش بکنیم که بدونیم از دستمون در نره که اینها عادت به دزدی نکنن کراهیت ان یتعودوا خلق سوء از باب اینکه اونها اخلاق بد و نادرست را یاد نگیرن او یظن احدنا ظن سوء و تا اینکه یکی از ما گمان بدی به اونها نداشته باشه حالا اثر بعدی بازم در همین موضوع هست که این تر میشه این قضیه بله قال المؤلف رحمه الله باب أدب الخادم حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنه غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف هفتاد و باب از باب صحیح ادب مفرد باب من عد على خادمه عد تعداد شمردن شمارشه بر خدمت گزاران مخافت الظن از ترس زن بعد یعنی ترس این نورما داشته باشیم که ما در سوء زن بیفتیم نسبت بهش مالمون کم بشه بعد بگیم ها حتما کار این کارگر و کار این خدمتگزار و کار این فلانی بوده به خاطر اینکه ما در گمان بد نیفتیم مالمون رو حساب کتاب خودمون رو بکنیم الان که حساب کتاب ها کامپیوتر هست نمیدونم موبایل هست یا انواع چیزها هست که میتونی یادداشت بکنی انباری تو انبار داری اجناس داری بدون آقا 100 تا کارتون مثلا به فلان چیزو خریدی از این 100 کارتون چقدر تو انبارت باقی مونده چقدر فروش شده که بدونی آقا چقدر وارد دخلت شده و چقدر خرج شده حساب و کتابتو بکن تا اینکه بدبین نشی فردا تهمت دزدی به کارگرات بزنی یا به خدمتگزارانت بزنی اثری که میاره اینجا از سلمان سلمان فارسی رضی الله عنه میگه انی اعد العراق العراق عرق جمع عرقه منظور استخوانه استخوانه که گوش روش نیست میگه حتی گوشت حتی استخون ما میشه یعنی مخافت الظن ترس از گمان بد یعنی ما گمان بد دیگه فردا اگر کم شد گمان بد دیگه به اون خدمتکار یا به اون کنیز و اون برده دیگه اون سوء زنه پیش نیاد و در روایتی خشیت الظن ترس از گمان بد یعنی ما این کارو بکنیم به خاطر خودمون خودمون در گناه نیفتیم فردا کمکاسی شد در اموالمون فردا کسی را مقصر ندونیم زیرا الله در قرآن میفرمایند ان بعض الظن بعضی از گمانهای بد گناهه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث فان الظن اکذب الحدیث یا الظن بر حذر باشید از گمان چون گمان بد و گمان بدترین دروغه شیطان انسان وسوسه میکنه و سبب کینه و کدورت و بغض و انتقام و کدورت میشه بله باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب أدب الخادم حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مكرمه بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنه غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف هفتاد و باب باب و ادب الخادم ادب کردن خدمتگزار برده کنیز خادم هر کسی که زیر دست ماست یزید از عبدالله بن قصیت نقل میکنه رحمه الله میگه قال ارسل عبدالله بن عمر تابعی هست میگه که عبدالله بن عمر یکی از غلامان خودش یکی از برده های خودش رو میفرسته با تلایی در روایتی با نقره پولی یعنی میگه فصرفه صرفش میکنه صرفش میکنه یعنی چی قصی میفروشه قصی میفروشه حالا روایت دیگه خواهیم خون میگه ضرب بالصرف یعنی اون که فروخت مدت دار فروخت در شریعت ما خرید طلای قصی نقره قصی درست نیست باید نقد دست به دست در یک مجلس باشه تاخیر درش باشه اجازه نداریم تاخیر باشه مثلا میرن طلا فروشی طرف طلا میخره بعد پولشو مثلا یک ماه بعد میده دو ماه بعد بشه نه اجازه نداریم حرامه فرجع الیه فجلده جلدا وجیع شلاقش میزنه کی با تازیانه او رو میزنه عبدالله بن عمر اون برده رو میزنه جلدا وجیع یعنی کتکی در داور سخت او رو میزنه میگه وقال اذهب فخذ الذي لي برو پولمو دوباره پس بگیر بیار ولا تصرفه دیگه صرفش نکن یعنی تبدیل پولش نکن اون طلا یا اون نقره در صحیح مسلم چنین اومده از حدیث مالک بن عوس میگه أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى الصرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء طلا و طلا عوض کردن در یک مجلس وفاس وز به وز باشه هاء و هاء یعنی ها وها میگیره و میده در یک مجلس والبر بالبر ربا الا ها و ها گندم هم با گندم خرما هم با خرما جو هم با جو شعیر بالشعیر ربا الا ها و ها و تمر بالتمر ربا الا ها و ها این حدیث حدیث دیگر هم در صحیح مسلم حدیث ابو المنهال داریم میگه باع شریک لی ورقا بنسیئه الى الموسم او الى الحج فجاء الي فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازف فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا طلاق قرزي نقره قرزي خرد فروجش معاملاش معاملش حرامه الان این قضیه تو ارز پیش میاد تو ارز پیش میاد طرف درهم یا دلار داره اون بنگاه یا اون صرافی وقتی که پول تحویلش میدی میگه که اگر امروز خواستی حواله امروز 700 تومن ولی اگر سب بکنی تا سه روز دیگه یک هفته دیگه 720 برات صرف میکنم الان خواستی 700 سه روز سب بکنی 720 به نفته دیگه 720 به نفعت 720 تو مثلا هزار دلار داری با نرخ 700 میشه 700 هزار تومن با نرخ 720 میشه 720 هزار تومن میخوای امروز یا میخوای سه روز بعد میگه نه خب پس 720 هزار تومن خوش خب 20 هزار تومن سه روز سب میکنم این چیه رباس این رباس خب الان این خادم عبدالله بن عمر دچار این قضیه شده بود این ربا شده بود و سختم کتکش میزنه به خاطر مرتکب شدن این فعل حرام حالا کتک زدن درست درست نیست از باب تعدیب اگر باشه مشکلی نیست و نمیشه هم انکاری کرد رو معلمی خصوصا که بر شاگردش انکار میکنه از باب تعدیب اگر کتکی زد یا پدری شو زد حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار حديث شمر بالصحاف حديث أبو مسعود رضي الله عنه أبو مسعود میگه بردم رو میزدم كنت اضرب غلاما لي بردي از بردگانم رو داشتم میزدم کتک فسمعت من خلفي صوت صدایی از پشت سلام شنیدم دیدم صدایی داره میاد صدایی کیه صدای رسول الله صلی الله علیه و سلم با صدای بلند صدای رسول الله رو میشنوه اعلم ابا مسعود ای ابو مسعود بدان والله اقدر عليك منك عليه قدرت الله بر تو از قدرت تو بر اون برده بیشتره والله لله اقدر عليك فکر میکنی چیره شده رو این برده الله بر تو چیره تره قدرت الله بر تو بیشتره فکر میکنی از دست این برده فرار کردی بر این برده چیره شدی زورت به این برده میرسه زور الله بر تو بیشتره آدم این سخن رو بشنوه چی میشه دست پای آدم شل میشه شل نمیشه خصوصا کسی که داره صداش میزنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فالتفت نگاه کرد فاذا هو رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قلت یا رسول الله فهو حر آزاد در راه الله آزادش کردم یا رسول الله و هو حر لوجه الله یعنی سبحان الله یک حرف یک حرف الله دست کشیده از اون کارش نه تاثیر حرف در اون قلب سلیم قلب پاک قلبی که براش مهمه محبت الله و رسولش برای اون قلبی که ترس از الله داره جل و علا فورا آزادش میکنه میگه فهو حر لوجه الله فقال اما لو لم تفعله لمستك النار او للفحتك النار اگر این کارو نمیکردی جاد جهنم بود باید تو اون جهنم کباب میشدی پخته میشدی سوزنده میشدی که لفح اون چی بهش میگن اون آتشی که برپا شده اون شراره های آتش از اون شراره های آتش به تنت میرسید و تنت را میسوزند اگر این کارو نمیکردی در جهنم الله تو را عذاب میداد چه بسا انسانی مرتکب اشتباهی میشه و همون اشتباهی هم خیر میشه همون اشتباه هم خیر میشه بله باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب لا تقل قبح الله وجهه حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته هفتاد هشتمین باب از ابواب صحيح آدم مفرد باب لا تقل نقو قبح الله وجهه الله زشش بکنه چهرهشو زش بکنه نگو این از الفاظ نفرینه میگه در حق کسی این چنین دعایی نکن چرا علت احادیث رو میاره اولین حدیث حدیث ابو هریره هست حدیث 128 ابو هریره رضی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقولوا قبح الله وجه نگید الله چهره کسی را زشت بکنه لا تقولوا چرا چون الله چهره را در بهترین وجه خلقت کرده آفریده چطور یک چیزی که الله لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم درسته و فاحسن صوركم یه چیزی که الله زیبا آراسته کرده زیبا آفریده چطور زشتش بکنه الله زیبا آفریدتش چطور از الله میخواهی که اون چیزی که زیبا آفریده را زشت بکنه زشت میگه میشه نه بس میگه از این اصطلاحا استفاده نکنید نگید این لفظ رو به کار نبرید حدیث بعدی کاملتر از این حدیث حدیث ابو هريره رضی الله عنه لا تقولن قبح الله وجهك نگید الله چهرت زش زشت بکنه و ما قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك نگید نه چهره شخصی بگیم به شخص الله چهرت رو زشت بکنه و نه اون کسی که مثل تو هست الله چهرش رو زشت بکنه قبح الله وجهك و وجه من اشبه وجهك یعنی يعني تو و اون کسی که مثل تو هست الله را زش بکنه تو و اون کسی که مثل تو هست الله را زش بکنه نگید چرا نگیم فإن الله خلق آدم على صورته زیرا زیرا الله متعال آدم را بر صورتش آفریده است صورتش این صورتش زمیر شین اینجا به کجا برمیگرده به خدا به الله متعال یا به آدم آدمه شما غلبانی هستید بس نزدیکترین برمیگرده نزدیکترین کجاست نزدیکترین آدمه خب در صحیح مسلم و صحیح بخاری همین حدیث رو داریم خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على سورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن همین حدیث از روایت ابو هریره در صحیح مسلم اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته خب اینا در تایید چه بود اینه که این زمیر اگر بخوام از لحاظ لغوی بگیریم به اقرب مذکور برمیگرده و آنم چی آدم روایت دیگر اومده على صورت الرحمن که خیلی از محدثین تصحیحش کردن مثل احمد بن حنبل و غیر لیکن یعنی آلبانی تضعیفش میکنه فعلا کاری به این روایت نداریم که آلبانی تضعیفش میکنه فعلا کاری به این روایت نداریم روایت دیگر داریم از عبدالله بن عمر اینا از ابو هریره بود از عبدالله بن عمر هست میگه که لا تقبح الوجوه فان ابن آدم خلق على صورة الرحمن البانی تضعیفش میکنه ولی خب امام احمد و اسحاق و دیگران تصحیحش میکنن غیر از ابن خزیمه و البانی حالا من روایت رو میکنم بعدا تحلیلش میکنیم حدیث دیگر داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرما اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورت وجهه اینو البانی تصحیح میکنه فان الله تعالی خلق آدم على صورت وجهه هم در تایید شیخ البانی اگر بخوام زمین رو بگیریم که به اقرار مذکور برمیگرده على صورت وجهه ان الله خلق آدم على صورت وجهه اگر این حدیث را ما بگیریم این وجهی باشه آدم صورت آدم به شکل صورت خودش آفریده شده وجه همون صورت صورت هم همون وجهه چطور میشه فان الله خلق آدم على صوره على صوره بر یک شکل آفرید وجهیهی آدم را آفریده تموم شد جمله بر یک صورتی آدم را آفریده این صورت چطوری هست این صورت صورتش هست صورت کی صورت آدم یا صورت الله آدم بر صورتی آفریده شده اگر به سیاق و جمله نگاه بکنیم اینجا زمیر به آخر مذکور که آدم باشه بر نمیگرده چون جمله اصلا تموم شد اونجا این جمله مستعنف جدیده این وجه به کی برمیگرده به الله برمیگرده این حدیث آلبانی تصحیح میکنه و اون چیزی که تایید میکنه این قضیه روایت ابن عباس در سنن ترمذی که صحیح آلبانی هم تصحیح کرده میگه اتانی ربی فی احسن صوره فی احسن صوره بردگار اومد در بهترین صورت یعنی وجه یعنی يعني الله صورت داره نداره خب داره فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك فقال فيما يختصم الملأ أعلى تآخرش همشين در حديث الشفاعات دارين فيأتيهم الجبار في سورة غير سورته التي رأوه فيها أول مرة خب إنها إن أحاديث دلات بر إن داش كي الله سورة داره آدم هم سورة داره الله سورة داره آدم هم سورة داره الله دست داره آدم هم دست داره الله میشنوه آدم میشنوه الله میبینه آدم میبینه ولی که دیدن آدم مثل دیدن الله شنیدن آدم مثل شنیدن الله آدم صورت داره الله هم صورت داره صورت آدم مثل صورت الله الله آدم را آفرید که صورت داره الله هم صورت داره همون صورت آدمی که میبینه و میشنوه الله هم میبیند و میشنود و صورتی داره ولی نه مثل آدمه چرا نه مثل آدمه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر اینجا اشکال داره اشکال داره برای متکلمین که جسمیت را مطرح میکنن که ارسطو گفته این اوصاف لازمش اثبات جسم برای الله و لازمش تشبیه چون لازمش تشبیهه که الله جسمی همچون جسم بنده داشته باشه از صورت و دست اونها این قضیه را مشکل میشمارن نفیش میکنن میگن نه ممکن نیست که الله ببیند بشنود دست داشته باشد براشون محاله ولی اهل سنت اونهایی که اثباتش کردن از احمد بن حنبل و براهویه و غیر از علمای معاصر و قدیم بن باز بن عثیمین و نیمان که این حدیث رو شرح دادن صحیح بخاری اینها قائل به که که الله جل و علا صورت داره آدم هم صورت داره ولی صورت آدم مشابه صورت الله نیست و این مثالهاش زیاده حالا اینجا جای بستش نیست فقط حالا ما ما باید اینجا حل بکنیم در این حدیث در این روایت ما نمیتونیم مسلک متکلمین را بگیریم در تعویل و تفسیر این حدیث شرح این حدیث با توجه به اصول اونها یک جا اینجا یک لغزشی احساس میشه آلبانی رحمه الله وقتی که میاد این حدیث را شرح میده حرف ابن خزیمی را میاره ابن خزیمه از محدثینه ولی که خب اینجا حدیث خلق آدم علی صورت الرحمن رو تضعیف میکنه حالا کاری به تضعیف ندارم حرف ابن حبان رو بیاره ابن حبان متأثر به اشاعره هرچند که از محدثینه ابن حبان این حدیث را تعویل میکنه از چه بابی از بابی که اثباتش تشبیه و اثبات جسم برای الله و اثبات جسم برای الله کفره از این باب با توجه به قاعده ارسطو این حدیث رو تعویل میکنه نه از باب اینکه این زمیر بقره مذکور برمیگرده یا اون حدیث که الله آدم را بر صورت خودش خلقت کرده آفریده بر اساس صورت خودش اون حدیث ضعیفه نه چون این حدیث با این مفهوم در تعارض با اصول و قواعد که متکلمی نه این اشتباس این منهج اشتباس اینو فقط جلوش باید جلوش باید گرفته بشه این منهج این روش آدم علیه السلام الله او را آفرید سپس از بهشتش او را خارج کرد آدم خلقش ثابته آدم خلقش ثابته 60 گز بوده 60 گزم هست و 60 گزم وارد بهش میشه درسته ابتدا و انتهاش یکیه این حدیث شیخ البانی میگه دلالت بر این میده که الله جل و علا آدم را آفریده بر صورتش به اعتبار ابتدا و انتها یعنی آدم که الله آفریده همون چشم و گوش و جسم و جسدی که داشته همونه برخلاف دیگر آدمیان من و شما از آب آفریده شدیم ولی آدم نه آدم ثابته من و شما یک نطفه ریز رشد میکنه سپس بزرگ میشه صورتی نداشتیم سپس دار میشیم ولی آدم از همون ابتدا صورت داشته این یک منهج تفسیری هست گفتیم در نوع نگاه به این حدیث این تعویل ما مشکل نداریم اگر بگیم زمیر به اقرب مذکور برمیگرده و این توجیه حدیثه این مشکل توش نیست مشکل کی پیش میاد نفی دلالت ظاهری حدیث و حدیث دیگری که اومده با طرق دیگه با منهج متکلمین با شبهه تجسیم اونجا ما مشکل داریم این یک نوع تعبیله حتی شیخ ابن عثیمین رحمه الله میاره میگه که میگه یک وجه تفسیر این حدیث این که ما این حدیث را نسبتی که به الله برمیگرده حتی زمیر به الله بر بگرده نسبت شرفی باشه یعنی این زمیر بعض از اهل سنت گفتن که الله خلق آدم على صورته بر صورت خودش از باب تشریف و تکریم مثل قضیه چی ناقت الله که داریم که الله یا بیت الله کعبه که الله به خودش نسبت میده از باب تشریف مثل قضیه روح که قبلا مثال زده شد نفخت فیه من روحی که روحی از طرف الله نه اینکه خود الله آدم هم اینجا الله او را آفریده بر اون صورتی که مکرمه زیباست اون صورتی که زیباست قبیحش نکنید خلقت آفرینش الهیه این یک مسلک از مسلک اهل سنته و تعارضی هم نداره با قول آلوانی فقط در بحث زمیر که این زمیر با آدم برمیگرده یا با خدا فقط در بحث این رجوع زمیر فقط با هم دیگه تفاوت داره شیخ ابن میگه زمیر به الله برمیگرده ولی چون به الله برمیگرده دلیل بر این نیست که چی مقترن شده صورت به صورت صورت الله به صورت آدم مقارنه شده بین این دوتا دلیل بر این نمیده بلکه دلیل بر تشریف و تکریم میده این یک وجه وجه دومی که روش هست جمهور اهل سنت در قضیه این حدیث میگن که شیخ ابن عثیمین میگه رحمه الله میگه که ان المراد خلق آدم على صورته تعالی من حيث الجمله من حيث الجمله مجرد کون صورته لا يقتضي المماثله از حیث جمله الله چهره داره كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الله وجه داره نداره وجه داره الله وجه داره آدم هم وجه داره اون وجهی که الله داره با آن میبینه نمیبینه میبینه با آن میشنوه نمیشنوه میشنوه از حیث جمله ولی که آیا شنیدن الله متعال مثل شنیدن آدم هست نه لیس کمثلی شی میگه شیخ ابن عثیمین این لیس کمثلی شی که تو در جز گفتی به نسبت یک صفت خاص گفتی اون شنیدن در اون صفت کلی هم بگو از حیث جملهش در اون مجموعش همون لیس کمثلی را به نسبت صورت بگو آدم میشنوه الله میشنوه ولی شنیدن آدم مثل الله نیست الله صورت داره آدم هم صورت داره ولی صورت الله مثل آدم نیست و نه صورت آدم مثل الله اینجا مشکل داره آیا مشکلی توش هست آیا جسمیت میاد توش وقتی که نفی مماثلت و تشبیه کردی نفی مماثلت کردی نفی مشابهت کردی نفی مقارنت کردی هیچ قابل اصلا قابل قیاس نیستن با هم دیگه این خالق این مخلوق شیخ ابن عثیمین مثال میزنه میگه که در حدیث در صحیحین داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اول زمره تدخل الجنه على وجه القمر چهرهشو مثل ماهه یعنی چی مثل ماهه مثلا چهره ما ماه میشه نه یعنی درخشان میشه نورانی میشه درسته گرد میشه آیا چهره ما مثل ماهه نه بحثش چهره است تشبیه شده ولی نه تشبیه از باب اقتران که دلالت بر مماثلت داشته باشن یا مشابهت داشته باشن که مثل همدیگه باشن نه بعد از اون که کسانی میان مثل ماه وارد میشن کسانی دیگر همچون ستارگانی درخشان در آسمان وارد بهش میشن خب میگه چهره ما میشه ستاره یا ستاره مثل ما میشه ما میبینیم ما میشنویم ولی اون نه با این وجود که وجه مشابهی بین ما اونها نیست بین ماها انسانها و الله یک وجه مشترکی هست از حیث لفظ نه از حیث معنا و بیشتر گمراهی ها تو کجا پیش میاد در اشتراک در لفظ قدر مشترک وقتی که مثلا ما میگیم دیدن الله میبینه مثلا یا نفس الله نفس داره ما هم نفس داریم الله در قرآن میگه کل نفس دائقه الموت درسته هر نفسی میمیره به موسی میگه کل نفسی، الله نفسم داره اینجا گفت کل نفس دائقه الموت منظور این نفس کدوم نفسه نفس مخلوق یا نفس خالق مخلوق مخلوق این همه نابود میشن مخلوق نفس داره الله هم نفس داره ولی که نفس الله مثل نفس مخلوق نیست چون نفس مخلوقی نابود میشن ولی نفس الله میمونه کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام نفس قدر مشترکه از حیث لفظ نفس نفسه و صنعتك نفسی الله نفس داره ولی نفس الله مثل نفس ما انسان ها نیست الله وجه داره صورت داره ما هم صورت داریم وجه, وجه صورت الله مثل ما نیست الله دست داره و ما بقیه صفات هم همینطور این بهش میگن قدر مشترک قدر مشترک از حیث لفظ نه از حیث معنا صورت از حیث لفظه نه از حیث معنا این قدر مشترک از حیث چیه؟ لفظ لفظ لفظ نفس نفسه و کل لنفسی الله نفس داره و کل نفس هم نفسه که این نفس نفس مخلوق در این آیه مراده چرا گفتیم نفس مخلوق چون الله جای دیگر گفت و یبقى وجه ربک کل من علیها فان و یبقى چون الله هیچ وقت الله حی و قیومه درسته پس این قدر مشترک رو اگر ما تونستیم حزمش بکنیم مشکلی برامون پیش نمیاد اگر کسی این چنین حدیث را تفسیر کرد مشکلی پیش نمیاد پس چه بگیم زمیر به آدم برمیگرده یا به الله یا میشود که الله به خودش نسبت داده یا زمین را برگرده به آدم از حیث تشریف و تکریم اینکه آدم صورتش همون صورته یا این همون صورتی هست که الله او را آفریده تغییری نکرده و شرفی هست که الله به آدم میده و یا اینکه از حیث لفظ که همونطور که آدم با صورت آفریده شده الله هم صورتی برای خودش داره اون صورتی که درش آدم بر اون بوده میدیده میشنوه الله هم میبیند میشنوه هرچند که لازمه آدم عضو جسمه ولیکن الله جل و علا منزه از جسمیت لیس مثلی شی. چون الله خالقه و ما مخلوق لیس مثلی شی. و هو السمیع البصیر نمیتونیم بگیم قبح الله وجهک چون الله صورت آدم را آفریده آفریدگارش اللهه تقبیح و زشدون سنه شکل صورت اعتراض بر خالقشه آفریدگارشه به اعتبار اینکه الله اون چهره را زیبا آفریده و تو داری زشتی را از الله میخوای به اون صورتی که الله زیبا آفریده به این اعتبار زشتی در دست نمیاد زشتی در صورت میاد فلانی بد چهره است یا زشته به نسبت صورت میاد دست که کسی نمیگه این دست زشته سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله علی محمد و علی محمد